մեր հաղորդաշարի հյուրը Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազության դատախազ Արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Լուսինե Սուլեյմանյանն է։ Բարև ձեզ, Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը այսօր դուք եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վերջին ժամանակներս հանրության շրջանում պահանջարկ կա տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված, նման իրավունքը կասեցված, ինչպես նաեւ նման իրավունք ունեցող անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցները վարելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն ենթարկվելու հարցի շուրջ, ինչի վերաբերյալ այսօր զրուցելու ենք ձեզ հետ։ Կարող եք հակիրճ ներկայացնել նշված հանցավոր արարքների վերաբերյալ արկա իրավական կարգավորումները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու կամ այդ անձի կողմից ոչ ստաբ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու կամ ստաբության վիճակի զնությունն անցնելուց հրաժարվելու կամ խուսափելու համար քրական պատասխանատվություն է սահմանվում Արցախի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 254.1 հոդվածում ընդ որում հիշալ հոդվածով քրեական օրենսգիրքը համապատասխան օրենքով լրացվել է 2016 թվականին։ Նախնական խմբագրությամբ սուբյեկտային կազմի մեջ արկա չի եղել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքը կասեցված եւ տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող անձի կողմից քիչ առաջ թվարկված անցավոր արարքները կատարելը եւ միայն 2021 թվականի մարտ ամսում կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ սուբյեկտային կազմում արտահայտվել է եւ որպես սուբյեկտներ ավելացվել են նաեւ տրանսպորտային միջոցվայրելու իրավունքը կասեցված եւ նման իրավունք ունեցող անձինք։ Իհարկե պետք է նշել, որ վարորդական իրավունք ունեցող անձի կողմից առաջին անգամ տրանսպորտային միջոց վարելու համար սահմանվում է վարչական պատասխանատվություն, իսկ քրեական վարույթ կարող է սկսվել նախաձեռնել նման արարքի համար վարչական դուրս նշանակելուց հետո 1 տարվա ընթացքում վարելու դեպքում։ Այսինքն օրենսդիրն առաջին անգամ վարորդական իրավունքն ունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու համար սահմանում է ավելի մեղմ կոնկրետ վարչական պատասխանատվություն եւ նույն արարքը դույժը նշանակելուց հետո 1 տարվա ընթացքում կրկնելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն։ Սա վերանայվել է, հա, հաստորեն այս օրենքը, ոչ այդ այդպեսին չէ։ Այո, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն 2021 թվականի մարտ ամսում, երբ սուբյեկտային կազման այս առումով լրացվել է։ Այսինքն նախկինում բացակայում էր տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքը կասեցված եւ տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքը ճանաչող անձանց կողմից վարելու դեպքերը այս դեպքերն նույնպես ներառվել են հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի մեջ։ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրանքից ցերկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրանք կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու համար օրենսդիրը սահմանում է պատիժ, տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի 200 հրապատիկից 300 հրապատիկի չափով կամ կալանք մինչև 2 ամիս ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործնությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Օրենսդիրն առավել խիստ պատիժ է եւ պետք է նշել, որ արդարացիորեն նախատեսում նշված անձանց եւ տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող անձանց կողմից ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու կամ այդ անձի կողմից սթափության վիճակի զննություն անցնելուց հրաժարվելու կամ խուսափելու համար սահմանելով նույնիսկ ազատազրկում 6 ամսից 1 տարի շամկետով։ Եվ պետք է նշել, որ բնակության մեջ տարածված է այն թուրք կարծիքը, որ նման արարքներ կատարելու համար վրա է հասնում միայն վարչական պատասխանատվություն եւ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ռադիոընկերներին եւս մեկ անգամ իրազեկել, որ վերոտ վարտավարակների համար սահմանված է քրեական պատասխանատվություն, ինչն իր հերթին իրագործվելու դեպքում անձի համար վրա են հացնում ավելի բացասական իրավական հետևանքներ, մասնավորապես դատվածության տեսքով։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ նման արարքներից ձեռնպահ մնալը չպետք է նախ եւ առաջ պայմանավորված լինի բացահայտվելու դեպքում հնարավոր դատվածության վրա հասնելու հետ, այլ անձը ով զրպաց ներելու վարորդական իրավունքից կամ չունենալով այդպիսի իրավունք կամ վարորդական իրավունք կասեցված է եւ նման ավանդ ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելով պետք է գիտակցի, որ վտանգ է ստեղծում երթևեկության մասնակիցների կյանքի եւ առողջության համար։ Իսկ մարդու կյանքն ընդհանրապես եւ իմաստնավորի Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո պետք է եւ յուր կողմից եւ դիմացին կողմից գնահատվի որպես կերարժեք։ Լուսինե, հետաքրքիր է, իսկ ինչպիսի պատճառաբանություններ են բերում վարորդները իրենց կողմից նման կարգավիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու արդյունքում։ Դատախազական հսկողություն եւ դատավարական ղեկավարում իրականացնելով նման հանցարարքների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերով մշտապես ուշադրություն եմ դարձրել վարորդների կողմից քննարկող կարգավիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու շարժառիթներին եւ եթե ընդհանրացնեմ որոշ դեպքերում դա պայմանավորված է արկածախնդրության հետ, հատկապես վարորդական իրավունք ունեցող երիտասարդների դեպքերում, իսկ որոշ դեպքերում կապում են տրանսպորտային միջոց վարելով որոշակի գործունեությամբ սպաղվելու եւ դրանով ապրոստի միջոց հոգալու հետ։ Բայց նույնիսկ վերջին հանգամանքի դեպքում միգուցե սոցիալական առումով լուծվում է որևէ հարց, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ տրանսպորտային միջոց վարելու ընթացքում կատարված ոչ բոլոր զանցանքների համար է անձեռքվում տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից կամ կասեցվում է նման իրավունքը այլ առավել բարձր վտանգավորությամբ ուշտված իրավախախտումների մասին է խոսքը, եւ նման իրավախախտումներ կատարել են արդեն իսկ լուր վկայություն է անձի որպես վարորդի բնութագրի համար եւ ինչքան էլ հարգելի լինի կամ արդարացված լինի նշված անձի վերված պատճառաբանությունը, պետք է առավել հարգելի դիտվի երթևեկության մասնակիցների կյանքի եւ առողջության իրավունքը։ Կցանկանայի անդրադառնալ եւս մեկ կարևոր հարցի կապված քննարկող թեմայի հետ։ Խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զերկված անձանց, ովքեր ստված ներում նշված իրավունքից որոշակի ժամանակահատվածով եւ նշված ժամկետը լրանալուց հետո ելնելով միայն ժամկետի լրացման փաստից սկսում են ավտոմեքենա վարել, պատճառաբանելով, որ սահմանափակման ժամկետն արդեն լրացել է։ Այս հարցում եւս օրենսդիրը հստակ կարգավորում է մտցրը, սահմանելով, որ քրեայրավական իմաստով անձը համարվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող, եթե նա սահմանված կարգով չի ստացել տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վարորդական վկայական, կամ սահմանված կարգով ստացել է վարորդական վկայական, սակայն օրենքով սահմանված կարգով սրկվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից եւ զերկման ժամկետը լրանալուց հետո սահմանված կարգով չի վերականգնա տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը։ Այստեղ բացառություն կարող են կազմել միայն ուսումնական վարման դեպքերում։ Այսինքն, զերկման ժամկետը լրանալուց հետո անձը պետք է համապատասխան կարգով դիմի վարորդական իրավունքը վերականգնելու համար, այլապես նա կհամարվի վարորդական իրավունք չունեցող։ Իսկ ինչ դերակատարություն ունի Արցախի հանրապետության դատախազությունը նշված հանցագործությունների դեմ պայքարում եւ ինչպիսինն է վիճակագրությունը նշված դեպքերի վերաբերյալ։ Դատախազությունը թիվս այլ ոլորտների մշտապես համագործակցում է ոստիկանության, հատկապես նշված ոլորտում ճանապարհային ոստիկանության հետ եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ քրեական բանալներով կատարվում են վերլուծություններ, վերհանելու այն դեպքերը, որոնցով մասնակիցները չեն ունեցել կամ զրկված են եղել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից է։ Սարունով արդյունավետ քրեական քաղաքականություն ձևավորելու համար դատախազական արձագանքի են արժանանում այն դեպքերը, հատկապես մահվան յոքերով, որոնցով վարորդները չեն ունեցել վարորդական իրավունք եւ նախքան դեպքը երկար ժամանակ վարել են տրանսպորտային միջոց։ Այժմ ներկայացնեմ վերլուծական ակնարկ 2022 թվականի 9 ամիսների կտրվածքով քննարկման առարկա հոդվածով հարուցված քրեական վարունգների վերաբերյալ եւ նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 363 քրեական գործ, ընդ որում 1 դեպք կատարվել է հիքական սեռի ներկայացուցիչ հանդիսացող վարորդի կողմից, Նշված քրեական գործերից 38-ը հարուցվել է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 177-ը տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող անձի կողմից նույն առարկի համար վարչական դուրս նշանակելուց հետո 1 տարվա ընթացքում տրանսպորտային միջոց վարելու իսկ 148 դեպք նույն անձանց կողմից ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու կամ այդ անձի կողմից թափության վիճակի զննություն անցնելու հրաժարվելու կամ խուսափելու դեպքերով։ Ընդ որում հարկ է նշել, որ դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ստեփանակերտ քաղաքում, հաջորդիվ Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունի, Քաշաթաղի եւ Շուշիի շրջաններում։ Եթե խոսենք տարիքային կազմից, թե ովքեր են ինչպիսի տարիքային ворդ այդտեղ խմբում են, գտնվում բանուկները, ապա Պետք է նշել, որ իմ կողմից նշված դեպքերից 230 դեպք կատարվել է մինչև 35 տարեկան, 114 դեպք մինչև 65 տարեկան անձանց կողմից, ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ մեջբերված դեպքերից, այսինքն վարորդական իրավունք ունեցող անձի կողմից վարելու դեպքերով կատարվել են մինչև 18 տարեկան, այսինքն անչափահաս անձի կողմից, ինչի կապակցությամբ ցանկանում եմ ծնողների ուշադրությունը հրավիրել եւ հորդորել նրանց այս առումով առավել պատշաճ հսկողություն իրականացնել երեխաների նկատմամբ բացառելով առաջինն իրենց կողմից անչափահասին ավտոմեքենա վստահելու դեպքերը։ Այո, եւ լուսինի ընդհանրացնելով մեր թեման ինչ կհորդորեիք առհասարակ մեր բնակչությանը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար ողջունելի է Արցախի հանրապետությունում նման հաղորդման գոյությունը։ Կոչով կդիմեմ վարորդ ռադիոընկերներին, երթևեկության ընթացքում եղեք բարեխիղճ, հարգանքով եւ խնամքով վերաբերեք ձեր եւ երթևեկության այլ մասնակիցների կյանքին եւ գիտակցեք, որ Արցախյան այս դժվար օրերում յուրաքանչյուր մարդկային կյանք առավել կարեւոր է, քան ցանկացած հիմնավորում արդարացում ճանապարհային երթևեկության բնակավարում որևէ հանցավոր արանքի նամանավանդ մահվան ելքով։ Մենք ենք շնորհակալ ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրներ Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազության դատախազ Արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Լուսինե Սուլեյմանյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։